turabaramukije tongera tuhani ikaze muri kino kiganiro ikiganiro ni icushikirije muhinga bw'ibyuma ni Albert Nduwayo kuri micro ni Alain Dezihebukeye neza kugira rero mushikirize ibyiyumviro byanyu turabibutsa amwe mu makuru mwumvise hano kuri radiyo y'isanganiro kuri uyu wa mirongo ibiri eh, ukwezi kwa gatandatu mwumvise ko sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeje ibyavuye mu matora y'abashingamateka yabaye itariki ya gatanu ku kwezi kwa gatandatu mu ntara y'icese yo kuri uyu wa gatanu umukuru w'iyo sentare ashikiriza ko sentare yasuzumye ko ayo matora yakurikije amategeko yisunze ivyegeranyo yahawe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora uh, seni Eh, valante bagora ikunda akavuga kandi ko sentare yasuzumye ibirego by'abayituye bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge sentare ikaba yasanze ko ibirego bidafashe kuko atabyemezo bari bafise mwumvise kandi ko hari abagize icyo bashikiriza nk'umugambwe y'iprona uvuga ko udashima ingingo yafashwe na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ariko agatumura k'umugambwe y'iprona uzobandanya ushikiriza aho uhagaze ku bibazo bihanze igihugu mu yandi makuru ajanye na politike nyene imyaka itanu irarangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari mu mabanga yo kurongora u Burundi mwumvise nk'uno munsi ko bamwe mu banyagihugu mu ntara ya bubanza bashima umugambi yashize imbere aho yavuga ko yifuza ko umuntu wose uronka icyo ufungura umufuka ukaronka amafaranga hari abagira bati uwo mugambi ariko arawushika ko ariko hakagira abandi bagira bati hari bikibuze ko ubona ko ku isoko ibintu bizimbye n'imigambwe nk'umugambwe eh, radebo warashikirije ko nawo nyene ushima co kimwe na UPD ariko bakabandanya berekana ko hari ibibazo bigihanze igihugu nk'ikibazo c'igitoro kikiri mu bihanze abarundi naco gikwiye gutorerwa umuti n'umugambwe yiprona nyene wabona ko umugambi nyamukuru umukuru w'igihugu yemereye abarundi atarashobora kuwushira mu ngiro kubera hari ibibazo bicibonekeza muri iyi myaka itanu cane cane ubukene bw'igitoro n'ifumbire warongoye umugambwe iprona akaba yahamagarira umukuru w'igihugu gukora ibishoboka byose muri myaka asigaje kugira ngo ashike ku ihangiro yihaye umukuru w'igihugu cy'uburundi rero anegura indongozi zikora nabi mu kurenganya abo zirongoye mu kubaka igiturire cyo kimwe n'abasubiza inyuma ibyo bahawe kandi bategerezwa kubiteza imbere cyane cyane amashyirahamwe ya leta akaba yabishikirije mu kiganiro kumwe n'abagize inzego z'igihugu ku munsi wa gatatu ku kibuga c'inkino ingoma c'igitega Evariste ndayishimiye akavuga ko ubumenyi ubushobozi n'ubukerebutsi ari byagiye kwisunga mu kugena mu mabanga abagize inzego z'igihugu mu bijanye n'agateka k'abana naho abana agateka k'abana barenga batandatu kuri icumi mu burundi nikubahirijwe mu bijanye no gufungura neza kuvuzwa no gukingirwa ibyo bikaba biri mu ijambo ry'uwaserukishyiramo mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana unicef mu burundi hari ku munsi wa kabiri hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika mu ntara ya ngozi ni umunsi usanzwe uhimbazwa ku wa cumi na gatandatu ukwezi eh, kwa gatandatu ku rw'umushikiranganje we wo gufatana munda nda Imelde Sabushimike kubwiwe intambwe n'aho ndende leta y'u Burundi iri kumwe n'abo bafashanya ntaco itazokora mu kubandanya ishira mu ngiro imigambi iharanira agateka k'abana mu gateka k'abana nyene mwarumvise ko abanyeshuri mirongo itatu na batanu b'abigeme aribo bahevye amashure kubera inda batwaye mu bice bibiri vya mbere vy'uno mwaka w'ishuri bibiri na mirongo ibiri na kane gushira bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu mashuri atandukanye mu ntara ya kayanza bikavugwa n'umuhanuzi mu biro bijejwe indero muri iyo ntara ajejwe imigambi n'ibiharuro abanyagihugu bivuriza ku bitaro by'ikiremba mu ntara ya ngozi basaba ko byosubira kuvura ku buntu abana bakiri munsi y'imyaka itanu n'ababyeyi bibaruka ni nyuma y'amezi atandatu ibyo bitaro bikuwe muri uwo mugambi kubera habaye uh, kurenga ku masezerano nk'uko uh, inkuru ziva mu mugwi w'intara ujeje gusuzuma no kwemeza ibikorwa ibikorwa nako n'amavuriro zibivuga muganga Guillaume nta ukuri ryayo uh, birongoye akavuga ko hari ingaruka mbi kuri ibyo bitaro no ku bana bavuka canke ababyeyi bibaruka bijanye n'ubworozi naho inka zo mu ntara ya Bururi makomine ya Bururi mu ntara ya Songa na mm, Songa nako muri komine Songa murantunga zitarandura indwara ya suna yo mu rushato zigiye kuronswa urucanco rukingiye ndwara izo mu makomine ya vyanda rutovu na mugamba Zikingigwe suna yo mu kanwa mu isekeza ry'iminsi itanu rizotangura ku munsi wa mbere nk'uko umuyobozi w'ibidukikije burimyi n'ubworozi muri iyo ntara bivuga ku rucanco rukinga suna yo mu rushato mworoza azoriha amafaranga igihumbi ku nka imwe nayo kururi ruri suna yo mu kanwa harihe ibihumbi bibiri ku nka imwe mu gihe muri iyo ntara umwaka havugwa nka mirongo ibiri zimaze guhitanwa na suna yo mu rushato Colonel Leonidas bandenza amaso buramatari w'iyo ntara ahamagarira abajeje intwaro guhimiriza aborozi kugira ico gikorwa kizogende neza n'ayandi makuru mwarayumvise abadukurikiye kandi mwifuza kugira icyo mushikirije muraheza mutwakure ku nimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi na irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo nimero zose zifise whatsapp munashobora kandi kutwakura ku ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri hari kandi ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi eh, na zitanu twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro gira ico ushikirije aho mutanga ivyiyumviro vyanyu ku makuru mwumvise hano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 ku isanganiro mutanga ibyiyumviro ku makuru mwumvise hano twavuze ayo makuru nayo Eh, kumbure telefoni iciye ariko atwumva naho ikiganiro umushobora kutubwira amakuru tutamenye ni ikiganiro cyo ku munsi wa mbere nacyo cyitwa aho iwanyu havugwa maki niho mutubwira amakuru tutamenye amakuru ataciye hano kuri radiyo isanganiro ariko amakuru nayo twabashikirije niho muheza mugashikiriza ibyiyumviro byanyu alo amahoro neza amahoro tuvugana nande irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo nimero zirafise WhatsApp hari kandi ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri hari ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo wigize kuri radiyo alo alo iyo muduhamagaye muca mwigiza kure iradiyo ntibashoboka ko twumvikana ariko biciye byanka mugume mugerageza nimero ni nyinshi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri alo hari ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo ni amahoro tuvugana nande urakoze mani mpa ibukina nyana muje kugira icimviro mushikiriza muca muvuga muti kubijanye bijyanye n'ibi iciyumviro cyanyu mugaheza mukagishikiriza inimero kandi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi alo hayi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 gira icyo ushikirije yego nagira nshikirize ku ibyo uje twise sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro inyabiraba ariko nturi kuratwumva neza ntituri turakumva neza nako jean claude dutungo subire wakure mu hari irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu itandatu na zine alo amahoro amahoro neza alo alo umuntu ntitukumva ntitwumva alo umunywanyi kumbure ntari karatwumva ariko murashobora kugerageza ku nimero zindi ibiri na zibiri yo mu Burundi ari ibintu biryohera cyane eh. none ubutunga namaze gushikwiza ko atamakenga abaye mu by'amatora twebwe nyine igihugu baratuvugira cyane hmm. ariko tuba tugize ikibazo si impamvu niko badushikako cyane aho no kuvuga iki twebwe turashima ukuntu amatora yagenze eh. kandi igituma tubishima ubona ko biteye agasembwa yotunganya andi matora yotunganya nyandi matora eh. kugira ngo nawe amakenga afite ahetse botunganya yandi matora yego nabo abandi yatunganya kandi wumva abakeneye ibyavuye mu none amatora ntuzi ko atunganywa n'inzego zizwi yego mm. twebwe dufite amakenga eh. kwa bamwe n'abandi batemera ibyavuye mu matora mm. yego amakenga afatiye he kubera wumva yitwaye muri sentare kandi ababigize ari bamwe ntuzanye byose byashinzwe nabo hmm. boba bamwe gute kandi umwe ari umugwi iyindi ari sentare oya ntiwigenga bashyizweho eh. n'abantu bisunze amategeko butoyi tuvugana na butoyi nde butoyi alo hari abatariko baratwumva kumbure akagorane ngira karaza karatorega umuti usanga ari birere hari ibiri na zibiri ibiri na itandatu na zitandatu ubusa kabiri ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu alo amahoro amahoro cyane tuvugana nande asa na simoni simoni arihe ibuhumuza kinyinya ikinyinya muri buhumuza ani ni mu ruyiki aha eh. simoni aciye agenda ariko urashobora kugaruka umwanya uracariho alo turabandanya n'ikiganiro gira icyo kuri Radio isanganiro mutanga ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije mugashikiriza ibyiyumviro ku makuru twabashikirije nk'uko twabibabwiye iyo ari amakuru tutamenye canke tutacishije hano muheza mukayashikiriza ku munsi wa mbere mu kiganiro aho havugwa amaki na cyo nyine gitangura gihe cy'isaha zibiri z'ijoro kiriya ngo miliyoneri bose ngo miliyoneri na eko kashi tubwirana tubwirana ngira ibyo numvise ni bike hari iyindi atari eko kashi ahubwo rero ndikonganyira abantu bataratangura kuyikoresha mbwira mbwira genda ayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa twese twese kurugutura ugutwi rero wumve igisabwa kugira ngo uje mu bantu bagiye gutsindira umuriyoni muri eko kashi ndaguteze yombi inyuma ya bonisi y'ibicungu umunani ku ijana uhabwa uguze amayinite na eko kashi ubu naho eko kashi yabazaniye poromosiyo y'agakura ba miliyoneri na eko kashi ba miliyoneri na eko kashi ukoresheje eko kashi mu kurungika cyangwa kubikura amahera kugura amayinite hazaba hariho abantu baba abamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni ayo mahirwe ntagucike yo kuba umumiliyoneri byonda akanyenyeri amajyana ane na mirongo ine na kane akanyenyeri rimwe akadirisha wirabire ko uriya kwinjiza amanota atanu ari nayo guha kuja mu mahiganirwa umuriyoni na eko kashi eco telefone yawe n'ingodo yawe akumbure ntari karatwumva vena tugushimire ku cyumviro wajeje gushikiriza ni saha zibiri n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za radio y'isanganiro ubundi ku murongo alo alo amahoro amahoro tuvugana nande inzu sengiyumva sengiyumva uri hehe ndi mu gihogazi gihogazi twibutse ni karusi amatora yaragenze neza mbere twe turashima n'ingene yagenze yego hanyuma rero abo bantu bavuga bavuga ibindi boshaka bakatekereza eh ariko bashikirije hmm? akangonongono hari ikibazo eh, gushikiriza akangonongono n'ibyo mugabo gusa nuko hari ibintu bavuga ugasanga bimwe bimwe bari baravuga ibintu by'ibinyoma aho uwo nesitori na olivier ni ntibarindire ngira bazishyirwa mu myaka izokurikira abo kuba bavuga mu mazina ugomba kuvuga iki ni bande bajya urongoye senere eh. n'ujya arongoye iporoni eh. nabo bavuga yuko amatora yibwe sentare mm. ntabwo twoyigayira gusa ikintu twe tugayira abanyepolitiki bamwe bamwe hari ibyo tubagayiraga mm. buri myaka yose iyo habaye amatora twumva ngo amacango ntiyagenze neza mm. none imyaka yose uko zizozikurikirana amatora agenda neza sinayaciye munyuze mu mu gitugu ko haba hari abajejwe uh, umutekano mm-hmm. nabo kwivuna abanzi kandi bose batora mm. amatora yibwe uwo mwanya ariko araza kuko hmm. eh, nta biro n'imwe turumva ngo yahagaritse amatora kubera ubusuma bwa ariko buraza none ga etienne kugira ntihagire iyo myidogo izosubira kuba mu burundi wewe unahakwiye gukorwa iki yego amatora nyine uko yari karaba bimeze neza kuko hmm. eh, ntawe wenda kuko hatorwa ku mugaragaro izuba riva mhm. ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri alo amahoro alo alo alo amahoro alo ntitukumva ntutwumva kumbure ariko twe turakumva alo alo kumbure muhinga bw'ibyuma kumbure bariko baragerageza kuraba igituma alo alo ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu inzozi zidashobotse ushobora kutwakora ku irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari itandatu na zine ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi izo zifise watsapu cyangwa ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri ikiganiro n'igira icyo ushikirije muratwakura muheze mushikirize ibyiyumviro byanyu ku makuru mwumvise hano kuri radiyo y'isanganiro alo alo alo ubundi ku murongo alo amahoro yego ati twashaka gukora ku matora yarayabaye mm. hari abantu bavuga ngo yaribwe abandi abandi bakitoga ngo ngo ntibabatoye mm. bashaka kuvuga ko abo bidoga n'ibihangane kuko uri kuraraba abenegihugu baritoreye indongozi mm-hmm. rero ntibari kubatora bose ntibyari gukunda kandi bitoreye umugambi umwe Mm. babona ko ujya bashikana ku mbono katoya mm. bareke kwidoga rero n'ibihangane nta bantu babitse amatora yabaye neza ku mugaragaro mm-hmm. kandi iri kuraba nka jewe nagumanye iradiyo narumviritse mm-hmm. nta makuru yigeze asohoka bagira amenyesha amakuru ko amatora atariko aragenda neza mm. na n'amaradiyo eh, zagumye zikora Mhm. nta muntu n'umwe yigeze avuga ko amatora ariko aragenda nabi amatora yagenze neza cyane mhm. ariko ubu mu nyuma bari kubavuga ngo amatora yagenze nabi mhm. rero nibaza ko kuba ari ukuntu ariko ugomba kudemekeranya kugira ngo bambike ikeye igihugu ko amatora atagenze neza amatora yagenze neza cyane ibikorwa imigambi yemeye nta mwene gihugu n'umwe atatoza icyiza rero nibareke kuyidoga none jean claude he jean claude ugifite ijambo none bashikirije iciyumviro canke utunenge boba barabonye hari ikibazo oh, kuba baratuvuze nibaza ko harimo harimo no kuyenda kuko abantu baratumereza kugira barondere ikintu bavuga ku muntu tugitomba nkamufatira mu ikosa mm. ariko nibaza ko ayo makosa nayo barondera ku bantu barondera ku mugambi ayo makosa ntabaho mm. nta n'aho bifatiye ahubwo n'ibihangane none eh, eh, jean claude kubw'iwawe kugira iyi myidogo ntizisubire kwibonekeza wowe utanga nk'umuti uyuhe hakogwa iki barakeneye none ko ariho baba bari ayo makosa wose uvuga ngo yavuye ko abamandateri nabo bategerezwa kwerekana gutanga raporo y'ingene amatora yagenze ngira nibo ngira nibo bagiye yagenze neza abo nibaza ko mbere abo babivuga ngira nabo batagiye mu matora ngo birabire na bene gihugu bari batonze ku murongo mm. mwituze bagashika baka mu by'ukuri by'imyaka amaze maze kubona maze kumva amatora makeya cyane hmm. gasindigira numva abayagiyemo bashima ibyavuye mu matora eh. rero rero nasaba leta mhm. mu matora akurikira hmm. ko bogerageza bagakoresha uburyo bwose bushoboka mhm. kugira ngo abo bahiganwe bashime ibyavuye mu matora gusa hmm. ntenge tuza turibonekeza ntidusubire kuza turaboneka mhm. bisanzwe iyo bavuga ati tunenge twabaye bibaza mhm. yuko bubumviza kubera ari usanga ku biro kanaka byabaye by'ukuri mhm. mugabo rero kuba cokogwa hmm. ni uko leta yohimiriza bahiganywe hmm. bakarondera inderetsi hmm. ibiro kanaka ntishobore kubaho atanderetsi ihari iyo bahiganywe kugira ngo rero batunganirizwe mugabo rero iyo habaye inderetsi ivuga ati aha habaye ikosa mm. nuko iyo nderetsi yotwaye ibyemezo nta mm-hmm. mase nayo ikatohoza amatohoza mm-hmm. babonye ikosa ryarabaye bakarikosohora urakoze cyane gilbert ndabashimiye ibihe byiza ni saha zibiri n'iminota mirongo ine n'umunani murumva ko dusigaje iminota ishika cumi kugira ngo kino kiganiro duheze tugisozere aho uri eh, hama nanjye nagomba mvuge ku kabazo mm. akabazo ni kuvuga eh, umugwise ni wowe utunganya amatora neza ku buryo bw'uko hmm. ku buryo bw'uko mu kazu muri kajya kazu k'ubwiherero ata muntu n'umwe yemerewe kwinjirayo kiretse gusa ugiye gutora hmm. eh, ako niko kanenge bakwiye guhagurukira mu matora yimirije azakurikira ako kanenge ugomba kukavuga ufatiye ku kigame shake kanenge ni kuvuga mfatira yuko ah. meshake muri matongo mu kayanza kumbure ukaba usigaje utuyinite ah. urashobora gusubira kwakura alo alo amahoro amahoro cyane tuvugana nande mu by'ukuri ibyo ndabyo nkaho nari mperereye eh. ndabona ku matora yagenze neza kimwe gusa nka twaho turi nta muntu n'umwe yaze kwiyamamaza hiyamamaza umugambo umwe none wumva twaca dutora abandi tutababonye eh. erega mu matora bisaba ngo umuntu aze kuvuga imigambi yiwe eh, nicyo gituma umuntu baca bamutora mhm. yego wumvise ko hariho n'abandi bagiye baragira icyo bashikiriza nibyo mwagiye mushikiriza kuri iki amatora ariko hariho n'ayandi makuru twagiye turashikiriza ariko kuri iki amatora mwakunze wewe kugira iyi myidogo ntizisubire kuboneka hoko gwiki bo aba banyamigambwe nibegera bene gihugu hmm. hageze cyangwa hataragera hama bashikiriza ibyiyumviro byabo hmm. kugira ngo abantu bumve abo bagiye gutora akamaro bazobagirira hmm. bibananiye bace bihangana kuko urumva haburana babiri hagashindu yego hmm. ariko bidoze bati hariho utunenge twabaye urumva ko bari bitoje amahoro alo amahoro neza alo alo umunywanyi ntatwumva ibiri na zitanu irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu alo alo ni amahoro amahoro cyane ninde nitwa sharire sharire urihe nda mu gisagara bujumbura ibujumbura duga ku ijambo icyo nagira nshikirize eh. nagira mvuge kuri icyo kintu kijyanye n'uko umukuru w'umuganga witona yavuze ati ntahandi hantu bafise bukungururiza mm-hmm. mm-hmm. umugambi w'iporona ntiwahaye agaciro abantu bagandaguwe uhereye ku mukuru w'igihugu n'ababafasha hamwe n'abamufasha ariko shahre Eh, kumbure nibaza ko ibyo turi ko turavuga ibyashyikirijwe mu bijyanye n'amatora canke eh, amajwi ibyavuye mu matora ibyo byagirije cyangwa ayo majambo yashyikirijwe ntaho bifatiye ntaho bihuriye eh, erega biragihuriye ni nayo mpamvu bidoga yuko batsinzwe erega erega abarundi baramaze gukanura mm, mm. ugiye kubiraba iyo umuntu adahaye agaciro aba abantu bagandaguritse kubera nyine byavuye kuri uyu mugambwe nyine uyuhe icyo ucagirije nacyo ni kinini kuko waba uvuga ngo ubifatiye kuki kuko hariho n'umugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi ari ubijejwe eh. hmm. ariko umugabo ukumva avuze yuko yuko mu kwiyamamaza bakavuga yuko ngo abantu bagize amakudeta boca bitahira bakidegenza kumbure byo bifise inzira byoca mu y'ubutungane yego mbe urumva abarundi nabo baraciye urubanza barabonye icyo banse n'icyo bakunze hmm. none ga charles wowe wumvise imyidogo kugira nti hazoze haraboneka imyidogo nk'iyi mu bijyanye n'amatora wowe ubona hakwiye iki eh, ku bisanzwe eh. yewe nk'abijya bavuze yuko ngo mu kazu k'itora yo umuntu uwundi muntu ko ko mbona wagenda ubona yuko hari umuntu ngira ngo ubuzu ngira ngo sinzi yuko bwoba bwari bwubatswe kumwe hmm. ku bisanzwe uri kuraraba hmm. uhagazeyo warabona yuko kujya kuntu batunganganije hagera ku mazi none wo kwinjira mu kazu k'itora hari y'uwundi muntu bigenze guta ahubwo boraba boraba ingene bovuga mugabo kijya nka jewe kijya ajewe numvise umenga nticinjira neza yego urumva rero uca ubona kumbure bashikirije eh, ibyiyumviro bakavuga bati hoba hariho tunenge hari ikibazo muri ntara ya cibitoke hari icyo utatumbereje neza ugomba gusubira gushikiriza yego mhm. nagomba buryo ku bantu barongoye imigambwe mm. iyo umuntu aragiye inka ikamara kumera neza mm. iyo uyibaze uca ko iyo nka yari ingirakamaro tugushimire Etienne bukinanyana tugushimire cyane akaba ari na hano duciye tugarukiza kino kiganiro gira icyo ushikirije cuno munsi tubashimire mwebwe mwatwakuye turabona beatrice yatwakuye ari mu ntara ya bujumbura hari manimpa ibukinanyana Eric ikigereka Isidore yatwakuye ari mwakiro Jean Claude Nyabiraba hari Emmanuel muri Nyabiraba nyene Philbert Muberure hari Butoyi yatwakuye ari Gitega hari Simone yatwakuye ari Kinyinya muri Buhumuza Reverien Butaganzwa naho ni mu Ruyigi muri Buhumuza nyene hari Vena yatwakuye ari Butezi mu Ruyigi Sengiyumva Ikarosi Frederic Bugendana Etienne Bukinanya na Jean Claude Nyabiraba hari Gilbert kumutakura ibujumbura meshake muri matongo Nestor yatwakuye ari kanyinya muri mubimbi hari Charles mm, muri bujumbura mu gisagara cya bujumbura hamwe na Etienne ya twakuyigira kabiri ari bukinanyana hari benshi mwagerageje kutwakura murabura umurongo ariko namwe turabashimiye ikindi kiganiro nk'iki cushikirije ni ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha zibiri ndashimiye kandi na albert nduwayo yari muhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na ara dezihebuke neza